بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ana rizqqa baraka kirishi sabablari yoki rizq sabablari degan darsimizdan siz bilan biz mana kechagi suhbatimizda 3-dars sila rahmni ko'rib chiqqan bo'ldik. sila rahm shunday bir amalki, bu mana qaytib-qaytib aytyapmiz. Rizqqa taalluqli bo'lmagan chog'ida ham birodarlar o'zi Alloh taolo tomonidan buyurilgan amal. Buni qilishimiz kerak. Lekin xosatan mana shu siz bilan bizni rizqimizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bo'lganligi uchun shunga bir ishora qilib gapirilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildi. Man surrahu an yubsita lahu fi rizqihi wa yansalahu fi atarihi falyasir rahmahu. kim rizqini keng bo'lishligini va umrini barakotli bo'lishligini xohlaydigan bo'lsa yoki shu ish uni xursand qiladigan bo'lsa, qarindosh urug'chilik aloqalarini tikkalasin, silay rahm amalini qilgan bo'lsin dedi. Mana shu hadisni o'zi rizqqa to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor ekanligiga dalolat qiladi silay rahmni. Mana silay rahm qarindosh urug'larni holidan xabar olishlik avvalambor mol bilan bo'ladi. Ya'ni qo'limizda bir dunyomiz yetarli bo'ladigan bo'lsa, ularga bir moddiy yordam berishlik ana shu siyla rahmni eng birinchi ko'rinishi. Undan keyingi ko'rinishi bu avno alal hoja. Ana shu bir ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, hojati tushadigan bo'lsa, shu hojatini bajarishlikka yordam berishligimiz. yoki bidof iddoral ularga bir qarindosh urug'larimizga bir zarar kelayotgan bo'lsa shu zararni qaytarishligimiz siyla rahm qilayotganligimiz yoki bo'lmasam ularni ko'rganda bitalohatil talohatil vajh deyiladi e, tabassum bilan kutib olishlik ularni ko'rganda xursand bo'lganimizni izhor qilishlik Shu ham siyla rahmda bir ko'rinishi bo'ladi. Va eng kamida aqolli birodarlar duo bilan zikr, ularni eslashlik, duo bilan ularni e, yo'qlashlik siyla rahmda ko'rinishlardan bittasi bo'ladi. Odamlarni siyla rahm qilayotgan, qilmayotganligini mana 3 xil bosqichga bo'lib o'tgan bo'ldik. Shundan bittasi, birinchisi alvosil deyiladi. Haqiqiy siyla rahm amalini qilayotgan kishi bu shunday kishiki, undan hech kim xabar olmasa ham u xabar olaveradi hammadan. Bunaqa odamlar Alloh rahmat qilgan odamlar, bunaqa odamlar kamyob bo'ladi, birodarlar. Nodir bunaqa odamlar. Xususan bizning zamonimizda. Ikkinchisi al-mukafi deyildi. Bu shundayki, vortavog'im, ketavog'im akalar. Mana aytdik, nonishingizga kelgan bo'lsa borasiz, nima ko'tarib kelgan bo'lsa ko'tarib borasiz. Sizni so'y ko'rgan kelsa ko'rasiz borib, bo'lmasa bormay qo'yasiz. Bu al-vosil, rahim qiluvchi deyilmaydi, birodarlar. U qarzini o'tovchi bo'ladi. Va uchinchisi al-qoti dedi, ana shu qarindosh urushlik aloqalarini uzgan kishi. Bu shunday kishiki undan xabar olsa ham bu hech kimdan xabar olmaydi. Lekin mana aytdik, silay rahimni bundan bir 50 yil burun yashagan oqsoqol katta odamlarimiz mana aytsa, boringki 20 yilda u yog'ini aytadigan bo'lsa ham, kattalar, tog'alar, amakilar, ammo xolalar ziyorat qilgani kelishar edi uylarimizga. Lekin hozirga kelib turib mana shu silay rahim degan ibodat bo'lmay qoldi. Agar kasal bo'lganda majbur uyat bo'lmasin deb borganingiz hisobga olmasak banisaga. Tushgandan keyin uyat bo'ladi. yoki bo'lmasam pato lozimatda to'y to'rkunda yoki iftorga chaqirilsa bormasak boshqa mahal ixtiyorimiz bilan hech qaysimiz bormay qo'yganmiz mana shu ibodatni tark sababi bitta shu pul muammosi tirikchilik bola chaqa vaqtim bo'lmayapti. Shashilish. Subhanalloh, umuman bekarchi qilib, bekarchi bo'lgan odam ham shashilish deb yuradi. Bu zamonamizga bir o'z zamonamizning o'zgachaliklaridir. Va holanki ana shu do'kaniga yoki konteyneriga yarim soat kechroq borib, haftada bir marta singlisini yoki amma xolasini ziyorat qilib qo'yganida qolgan 10 soatlik tijoratiga Alloh baraka bermasmidi? Darslarimizni boshida aytib o'tdik. Fabutagho Allohi rizqo va abuduhu shukuru lahu dedi Alloh taolo. Rizqni dedi Alloh, Avvalan bor Allohning huzuridan istanglar, unga ibodat qilib, unga shukr keltirib deyildi. Demak, Alloh aytgandaqa ibodatni qiladigan bo'lsak, bu yoqdagi mehnatimiz ko'p ham zo'r bo'lib ketmayotgan bo'lsa ham natijasini Alloh yaxshi qilib beraveradi. Inshaalloh, bu siyla rahmni tashab qo'yib, faqat dunyoga kirib ketib, shaqam chiqib ketmayapti boshimizdan birodarlar. Muammo tugamam ketmayapti. Shunday emasmi? Lekin men afsus bo'lsinki, mana shu narsalardan bexabar ekanmiz, ilmsiz ekanmiz, o'zimizni qiynayapmiz, birodarlar. Sila rahim mana shu Alloh taoloni mana rohim deyiladi. Alloh taolo mana shu rohimni yaratganida shikoyat qilgan ekan. Parvardigor, meni zaifa qilib yaratyapsan, ayol qilib yaratyapsan, kimga tashab qo'yapsan deganda Alloh azza va jalla aytdi: senga o'zimni ismimdan bir ismni chiqarib bermadimmi? Rohim sifati bor Alloh taoloda. Rohim deb bermadim shu ismimdan bitta ismimni. Va sen bilan aloqasini tikkalagan bilan aloqamni tikkalayman. Sen bilan aloqasini uzgandan aloqamni men ham uzaman dedi. Bu og'ir narsa birodarlar. Bu narsa kichkina ko'rinmasin. Qiyin emas. Mana aytdik, haftada bir marta juma kuni 12 da chiqadigan bo'lsak, uydan masjidga qarab, o'sha 3 kuni 12 emas, yarim soat burunroq chiqing. To'rttanoni ko'tarib kelib turib, amma o'tiribsizmi yoki opa singlim o'tiribsizmi? Bugun ulg'aygan kunga ziyorat qilgani keldim Alloh uchun deyishlik bilan ana shu oilada muhabbat ziyoda bo'ladi. Jiyanlarga gapini uzatadi birodarlar. Mana aytdik, oliy yo'lda borasiz, opangiz yoki akangiz uyiga borib turib jiyanlaringiz ro'mol o'rnam ekanligini peshonasiga taqib tirishtirib kelasiz. U gapingizni olmaydi ham. chunki o'sha tirishtirgungizga qadar uni bir holidan havolab, ularni qalbiga shunday bir muhabbat solib qo'ygan bo'lganingizda gapingizni olar edi. Bugungi suhbatimiz istig'for va tavba degan mavzu bo'ladi. Sila rahm qilgani birodarlar, vaqt kerak, pul kerak. Shundaymi? Lekin bu shunday ibodatki istig'for bilan tavba. Bu vaqt ham kerak emas bunga. pul ham kerak emas. Bu shunday ibodatki, rizqimizga to'g'ridan to'g'ri bo'lgan aloqasi bor. Hasan Basri rahmatullohi alayhi oldiga bir kishi keldida kambag'alligidan shikoyat qildi. Shu 1 2 bo'lmayapti. Hech bir to'ta to'play olmayapman, qarzimdan qutula olmayapman deganda istag'firilloh, Allohga istig'for ayting. Ikkinchi odam keldi. Bog'im qurib ketyapti. bog'imda meva bo'lmayapti dedi. Hasan Basriy istag'firillah, Allohga istig'for ayting dedi. Uchinchisi keldi, yomg'ir yog'mayapti yurtimizda, qurg'oqchilik bo'lib ketdi. Nima qilsak bo'ladi deganda Hasan Basriy rahmatulloh alayh istag'firillah. Allohga istig'for ayting. Shu yerda hozir bo'lib turgan kishilar aytishdiki, "Ey Hasan" dedi, uchta ta odam uch xil dardi bilan kelsa, bir xil dorini beryapsiz" dedi. Ya'ni bir bosh og'rim boshim og'ridi deb kelsa ham bitta dori olyapti, qonim og'risa ham bitta dori deb kelyapti. Shunda Hasan al-Basri aytdiki, men o'zimdan birorta bir narsani aytganim yo'q. Allohning Qur'ondagi oyatini aytib qo'ydim ularga xolos dedi. Mana solatul istisqo. Allohdan yomg'ir so'rab o'qiladigan namoz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnatlarida. Yomg'ir so'rab namoz bor. Jamoat bilan namoz o'qiladi, Allohdan duo qilib nima so'raladi? yomg'ir so'raladi. Hazrat Umar ana shu xalifa bo'lib turgan paytida jamoat bilan to'planib salotul istisqo o'qishdida, endi qo'lni ochib duo qiladigan paytda Parvardigor bizga yomg'ir yog'dirgin demadida, astag'firullohni bir 20 marta yoki Alloh xohlaganicha aytdida, Alloh akbar deb duoni yopib qo'ydi. Shunda sahobalar, "Ya amiral mu'minin, istig'fordan boshqa narsa aytmadingiz-a? Biz yomg'ir kerak deb qo'l ochmadikmi degdi Men o'zimdan hech narsani qo'shganim yo'q. Allohning buyrug'ini qildim dedi. Yomg'ir yog'ishligiga, rizqqa baraka kirishligiga, qurg'oqchilikka, kambag'allikka birodarlar, nima dori bo'lyapti? Istig'for. Istig'for o'zi nima? Astagfirulloh. Bu o'zbekcha astagfirulloh birodarlar. Istig'for va tavba farqini bilib olaylik. Istig'for inson qilib o'tgan gunohlarini Allohdan kechirishligini so'rashligi istig'for deyiladi. Tavba bilan nima farqi bor unda? Ulamolar aytadi, tavba kelajakda qiladigan gunohlarini oldini olib turib nima qilishlik? Istig'for aytishlik. Ya'ni astag'firulloh va atubu ilayh deganimizda bitta orqadan, bitta oldidan kamaytiryapmiz birodarlar. Ya'ni tavba qilishligimiz kelajakda albatta gunoh qilishligimizni bir e'tirof qilganimiz birodarlar, biz bandamiz, biz ojizmiz. Shunday emasmi? Hadislarda keladi. Agar sizlar gunoh qilmay qo'ysanglar, Alloh sizlarni ketkizib, gunoh qilib tavba qiladigan bandalarni keltiradi deydi. Ya'ni biz begunoh bo'la olmaymiz birodarlar. Palonchimi? Ha bilamiz bunaqa qilmaqa ishlarini degan payti esimizdan chiqmasin. U ham odam. Kullu ibn adama xatto dedi Rasululloh. Odam bolasi borki xato qiladi. Hamma xato qiladi. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchisi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Alloh taolo bizni begunoh bo'linglar degan emas, chunki iloji yo'q bu narsani. Lekin Alloh taolo banda imkon darajasida gunoh qilmaslikka harakat qilib, bilib bilmasdan qasddan beqasd gunoh qilib qo'ygandan keyin o'zini ojizligini tan olib, Parvardigorini kechirimli ekanligini zikr qilib, Allohdan kechirim so'rashimizni xohlar ekan. Pastligimizni tan olib Allohga yalinishimizni xohlar ekan, birodarlar. Tushunalingmi? Avoma, u bilamiz uni mana ishlari bor. U anaqa odam, ham deyotganda o'zimizga ham qaraylik ozgina. Istig'for, avval qilgan gunohlarimizdan Allohdan kechirim so'rash, tavba kelajakda bo'ladigan gunohlarimizdan kechirim so'rash. Masalan, bir ikkita derazadan ochib olsanglar, ozgina havo kiradi. Ozgina. Alloh taoloning buyruqlari birodarlar bizni ikki dunyoyimizni obod qilishligiga, obod bo'lishiga sabab bo'ladi. Modamiki siz bilan biz va sunnatda mahkam ushlar ekanmiz, albatta, albatta saodatga yetishmay ilojimiz yo'q. Chunki bu kitob birodarlar hudallil muttaqin deyilgan. Mana qaytib-qaytib aytyapmiz. Bizi dinimiz hatto hojatxonaga qaysi oyoq bilan kirib qaysi oyog'i bilan chiqib, qaysi tomonga qarab o'tirishlikkacha o'rgatgan bu din, birodarlar. Oyoq kiyimingizni qaysinisidan yechib, qaysinisidan kiyishga o'rgatgan din. Yotayotganda qaysi tomon bilan yotib, nima deb yotishlikkacha o'rgatgan din. Shunday bir oddiy mayda ishlarda yo'lini ko'rsatgan islom pul topish yo'lini o'rgatmagan deysizlarmi? Lekin ming afsus bo'lsinki, ayni islom mana shu pul topishni o'rgatgan xonasini qo'yib turib, o'zimizni bilgan ishimizni qilyapmiz. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda Hud alayhisalomni o'zini qavmiga aytgan so'zlarini oyat orqali bayon qilib aytadiki, astagfirullah Faqultu tustagfiru robbakum innahu Nuh alayhisalom so'zi Faqultu tustagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidkum bi amwalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Mana bir birodarimiz so'ragan edi. Mana astag'firulloh, subhanalloh, Allohu akbar deymiz. Albatta buni mukofotini qada olamiz? Dunyoda olasizlar, avvalo birodarlar. U bizda din deyishi dunyo ishda bo'linib qolgan shu tushunchamiz bor. Diniy ishlar bilan yuribmiz deb qo'yamiz. Ha bozorga borib pul topishingiz diniy ish emasmi? Diniy ish u. Xotin bola chaqangni bog'dadimi Alloh? Agar o'shini o'sha niyatda bola chaqani Alloh yelkamga yuklagan, shuni boqaman deb chiqayotgan bo'lsangiz, diniy ishni o'zi-yu bu. Oyoq kiyimingizni yaltiratib artayotgan paytingizda nima bu? Dunyoviy ishmi bu? Diniy ish. Chunki din nazofat degan. Alloh taolo go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, patinkamizni artayotganda birodarlar diniy ish qilyapmiz ekan. Mashinamizni chekkaga qo'yayotgan paytimizda birodarlar diniy ish qilyapmiz ekan. Savdogarlar prilavkani chiroyli qilib terib, kelgan klientga yaxshi muomala qilayotganda, sizlar tijorat ishini emas, Allohning buyrug'ini bajaryapsizlar ekan. Musulmon odamda diniy ishi, dunyo ishi bo'lmaydi. Musulmonning hayoti din. Xo'p, mana aytayotgan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbarni har bittasiga birodar oxiratda ajr olamiz. Lekin faqat oxiratda emas, avval dunyoda beradi Alloh. Kimga desa, dunyoda o'zida mukofot olishiga aniq ishonib gapirgan kishiga birodarlar. shunaqamikin Dedim akalar pishdi. Shuncha odam aytyaptiyu yu men ham aytaveraychi. Birodarlar, aqidada birovga taqlid qilinmaydi. Shunday emasmi? Shu hamma hamma bor deyapti-yu, Alloh bor deyapti-yu, men ham bor deyveraychi. Yoki hamma namoz o'qiyapti-yu, hamma ishonyapti, bo'lsa kerak, birodar. Bir mahallar hamma Xudoni yo'q deganlarga ham yashib ketgan. Ko'pchilik yashib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladi, mu'min kishi immo bo'lmaydi deydi. Immo kim yo Rasululloh desa, agar odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qilib qo'yadi. Agar odamlar aynisa, aynib qo'yadi. Ya'ni ko'pchilik nima desa biz ham unaqa bo'lmaydi musulmon. Musulmonning o'zini bosgan qadami bo'ladi, o'zining pozitsiyasi bo'ladi birodarlar. Din degan, iymon degan pozitsiyadan turib muomala qiladi. Xo'p, oxiratimizga foydasi bor ekan bu kalimalarimizni. Dunyoyimizga ham foydasi bormi? Albatta bor. Bor mikin demaylik. Mikin deyotgan qalbimizni shu ko'tayotgan bo'lsa bizga ishlamaydi bu narsa. Nuh alayhissalom o'zini qavmini ichida 1000 yil turgan bo'lsa, boring 950 yil payg'ambar bo'lib turgan bo'lsa, ularni da'vat qildi. Robbisiga shikoyat qilyapti. Parvardigor inni da'utu qavmi laylan va nahara. Men qavmimni ettaman ham, kech payt ham da'vat qildim. Meni da'vatim mendan ularni bezishiga sabab bo'ldi. Ettaman ham da'vat qildim, kech payt ham, kunduzi ham, qorong'ida ham, bittadan ushlab ham gapirdim, jamoatiga ham gapirdim, pichirab ham gapirdim, baqirab ham gapirdim. Lekin mendan uzoqlashiga sabab bo'ldi. Nima dedim ularga? Bori dunyoda chiqib yo'q qilinglar degani yo'q. Qarang, nima deyapti? Faqul tustagfiru robbakum. Ey qavm, mana Hasan Basri 3 ta odamga bitta dorini aytyapti, istifora deyapti. Yomg'ir so'rash kerak bo'lsa, Umar ibn Hattob istifora deyapti. Mana endi bitta dozga beriladigan 5 ta dunyodagi mukofotni e'tibor berib turaylik. Ey qavm dedi Nuh alayhisalom, sizlar Allohga istifora aytinglar-da. Albatta Alloh gunohlaringizni kechiradi. Bitta. 6 to'p ketyapti unda. Bitta. Yursilis sama alaykum midrora. Ustilarga yomg'irli bulutni yuboradi deydi. Yomg'ir bo'lmasa nima bo'ladi? Yomg'ir bo'lmasa pishadi hamma yo'q. Ana shu qoroq yerga buday chachgan paytda yomg'ir bilan bo'lib ketgan buday bo'lib kelsa, o'sha yili buday serob bo'ladi. Yomg'ir bo'lsa, ana suv omborda suv bo'ladi. Suv omborda suv bo'lsa, dehqonning ishi yaxshi bo'ladi. Suv akalar hayot. Birinchi bo'lib Alloh taolo nimani zikr qilyapti? Suvni. sizlar istig'for aytsanglar, ustinglarga yomg'ir yog'adi deyapti. Bitta bo'ldimi? Va yumdidukum bi amwalin va banin. Istig'for aytinglar, gunohkorligingizda tan olinglar, Alloh kechirishligini talab qilinglar, o'zingizda pastligingizda e'tirof qilinglar, sizlarni moli dunyo bilan va bola chaqa bilan quvvatlantirib qo'yadi. Bola bu yerda chaqa deyapti avval. Alloh molilarga baraka beradi, farzandlaringizni ko'paytiradi, deyapti. Mana ba'zi g'arb mamlakatlarida ko'ryapmiz, birodarlar. Borsa grajdanstvoni sirazi beryapti. Nimaga shuna bo'lyapti? Xususan mana Rossiyada. Chunki ko'payish yo'q. Bu davlat o'zini xalqini xalqi bilan boy bo'ladi. qirilib ketyapti. G'arb mamlakatlarini qaraydigan bo'lsak, 40 kirguncha men o'zim uchun yashab olay deyapti erkagi, o'zim uchun yashab olay deyapti xotini. Agar erga tegsam, bola chaqa bilan avvalo olib, moncha umrim o'tib ketar ekan, moncha puldan qolib ketaman ekan. deyaptida qirqqa 40 kirguncha bittasi bilan uchrashib yuribdi. Ha dedi, bu ne Nikoh dedi, turmush deydi серьезный narsa dedi. U to'g'ri kelgan odam bilan sraz nikoh qilib bo'lmaydi. Avval bir bilan nima qilaylik? Tanishaylik, xarakterimiz xarakterimizga to'g'ri keladimi? Yashaydi, polni. 3 oy, 4 yil yıl bilan yashab turib, tanishib, bizga deydi xarakterlarimiz to'g'ri kelmadi deydi. Ajrashib ketadi. Keyin boshqa komandaga o'tib ketaveradi. Nima bo'lyapti? 40 ga kirgandan keyin uylanay yaptı. bu meykol yaptı, bu yaramay qolyapti. Shu bilan qarabsiz, qirilib ketyapti akalar. Alloh ne nima deyapti? Istig'for aytinglar deyapti. Istig'for aytinglar, Alloh sizlarga moli malı ziyoda qiladi, bola Bala beradi. So'ngra nima beradi? Va yashallakum jannatin. Alloh jannatlarda, jannat degani bog' degani. Bog'i rog'laringlarda ziyoda qiladi. Barakotli qiladi bog'laringlarda. Va yashallakum anharo. Daryolarda to'ldir suv oqadi. Qaranglar akalar. Bitta istig'for aytsak, astag'firulloh va atubu ilayhda bir marta aytsak, Alloh 5 ta narsani va'da qilyapti. Yomg'ir. Ha. Chaqa. Bola, bog', daryo deyapti. Nima kerak yana? Bitta xalqda rivojlanib baraka topishligi uchun, o'z unib o'sishlik uchun nima kerak yana? Bitta istig'forga Alloh taolo bog'lab qo'yapti. Astagfirulloh va atubu ilayh. Birodarlar, tinimsiz aytish kerak bu kalimani. Xususan, mana ko'chada tijorat bilan yurgan, safarda yurgan birodarlarimizga shu aytadigan gapimiz shuki, hop tasbih aytganda tasbihingiz yo'qdir qo'lingizda, namoz o'qisa desa sharoit yo'qdir, Qur'on o'qiy desa iloji yo'qdir, lekin mana bu tiliz jahiz ichida svobodni aylanadi-yu. Yurakdan ishonib turib, birodar, Robbimizning va'dasi bu. Ikkilanmaylik. Astagfirulloh va atubu ilayhi 5 ta narsa bor bizga. Bu oyatda va'da qilingani, yana hadisda va'da qilingan narsalar ham bor. Demak, Hasan Basri 3 ta kasal bilan kelgan odamga istig'for de deganda haq bo'lgan ekan kişi. Bağım Bog'im doğdu, dodi, kambag'al bo'ldim dodi, yomg'ir bo'lmayapti dodi, uchalasiga nima dedi? Istig'for aytdi. Demak, haqida ekan. Umar ibn Hattob Parvardigor yomg'ir ber demasdan astag'firulloh atu bilaydi, Alloh akbar deb qo'ydi, u ham haq bo'lgan ekan. Istig'for aytaveraylik-da. Shu 5 tadan albatta tegadi bizga. Hech bo'lmasa 5 tasi. Istig'forni fazilatlaridan Mana Imom Ahmad kitoblarida keltirilgan hadisda Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qilgan, qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Man aktaral istig'fara ja'alallohu lahu min kulli hammin farajan va min kulli dhiqin makhrajan va razaqahu min haythu la yahtasib." Akalar, shior qilib olaylik shu hadisda. Qaranglar. Bu yerda 5 ta narsa va'da qilinda oyatda. Hadisni qarang. Rasululloh aytadi, kim istig'forni ko'paytirsa, aksara ko'paytirishlik degani. Biz sanaymiz-ku. Sanamay qo'yaveraylikda sanasak ko'paytib yuborganga o'xshab ketamiz. Bo'ldi, bugunga yetadi. Bugun 200 ta aytib qo'ydim. qora suvga ketgunicha hali qurib ketgundi qulog'ini o'chirib turib 15 minut o'n 15 minutda bilasizmi necha marta astag'firulloh deysiz. Endi 2 soat erta bekitib chiqib ketavering konteyneringizda. Alloh berib qo'ydi o'sha 2 soatligini ham bu yoqda. Chiqib kelayotganda necha marta astag'firulloh deya olasiz? Nimaga demaymiz shuni? Nimaga demaymiz? Mana shu qurib ketguvdi quloqni buramasak, birodalar, rizqimiz titrayadi. Mana kechagi darsda aytdik, inson o'ziga kelayotgan rizqni gunoh qilib to'sib qo'yadi tevadan deyildi. Bu sahih hadislarda kelgan. Gunoh qilyapmizmi, rizqimiz titrayadi, birodalar. Biz rizqimizga taalluqli demasak, tiyila olmayapmiz gunohdan. Bizga albatta cho'ntagimizga zarar bo'lish kerak bu narsani. Kim istig'forni ko'paytirsa, Alloh bu kishini har qanday g'amini yechib qo'yadi. Bu sahih hadis, yana qaytarib aytaman. Har qanday g'amini Alloh xalqi beradi va kulli ziqin mahrajan. Har qanday torlikdan chiqib ketadigan keng joyni ko'rsatib qo'yadi. Nima kerak yana? Problemangizni hal qilib bersa, tupikdan chiqarib qo'ysa. Nimani evaziga bor yo'g'i? Bor yo'g'i, faqat til bilan aytish emas bu. Siz o'zingizni pastligingizni Allohning oldida, gunohkorligingizni tan olishligingiz uchun berilyapti bu narsa. U faqat astagfirulloh deb qo'yish bo'lsa, bu bo'lmaydi. Quruq til bilan aytganga bu albatta ajr olasiz, lekin va'da qilinayotgan narsaga yetish uchun yurakdan bo'lish kerak. Mana istig'for qilingan gunohlarni kechirishligini so'rashlik. Mana avvalda qilgan gunohlarimiz bor. Alloh kechirishligini xohlasak, ulamolar 3 ta shart qo'yadi. Bir gunohingiz bor edi, shu gunohingizni Alloh o'chirib tashlashini xohlasangiz, uchta ishni qiling deydi ulamolar. Birinchisi, shu gunohdan tiyiling. Araxo'r bo'lsangiz, benamoz bo'lsangiz, sutxo'r bo'lsangiz yoki qimorvoz bo'lsangiz, shu ishdan tavba qilmoqchi bo'lsangiz, to'xtating birinchisi. Ikkinchisi, yurakdan afsus, nadomat cheking shu ishni qilganligingizga va qaytib qilmaslikka Allohga ahd bering, qilmadim deb o'ylang ishni. Men hech qachon araq ichgan emasman. Hech qachon benamoz bo'lgan emasman. Men esimni tanigandan beri namoz o'qiyman. Siz haqsiz. U odam boshqa endi. Sen qada ko'rgansan meni ichganimni? Birodarlar, Alloh kechaman deb turganda bandasi kim u pesh qilgani? O'shuning uchun Allohga qaytib qolmaslikka ahd berdingizmi? Namozni o'qiyapsizmi? Esdan chiqaring uni. Gapirmang uni, lekin matizda tursin. Allohdan qo'rqishlik uchun birodarlar. Demak, istig'forni ko'paytirganda Alloh taolo g'amini hal qilib qo'yadi, mushkulini oson qiladi va bo'ldimi? Yo'q. Albatta pulga taqaladi yana. Kutmagan joydan problema bor, hal qilib berdi, tupi dedi, chiqarib qo'ydi, orqasidan yana Istig'forning sabablaridan Istig'for bu avvalambor mana gunohlarimizni kechirishiga sabab deb aytdik. Va man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Kim bir Alloh taolo aytadi, yomon amalni qilsa yoki o'ziga zulm qilsa, so'ngra Allohga istig'for aytsa, Alloh uni gunohini kechirishligini albatta topadi. Mana muttafaqun alayh bo'lgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, "Iza va abdun zamban faqala ay robbi", agar bir banda deydi, gunoh qilsa va ey Parvardigor, men gunoh qildim, meni kechir desa, Alloh azza va jalla aytar ekanki, bandam Robbisi borligini bildi. Gunohlarni kechirishligini bildi. va istig'for aytdi, kechirdim shu bandamning gunohini der ekan. Bir joyda dam olishi, bir qilayotgan ishidan hamma safga turib namoz o'qiyotsa, bitta esli odam siz namoz o'qimaysizmi aka desa, ha men aroq ichmasam, zino qilmasam, men nima namoz o'qiyman? deb o'zini farishta deb bilgan ekan birodarlar. shunaqa odamlar ham bor. Bir akamiz olib bergan edi, birovni uyda bir ustachilik qilgan paytda aytgan ekan, "Senlar baring rasvosan, o'shuning uchun namoz o'qiysan. Meni gunohim yo'q, shuning uchun namoz o'qimayman." Shunaqa odamlar bor ekan birodarlar shahrimizda. Senlar ham men gunohing ko'pligi uchun namoz o'qiysan. Mana meni gunohim yo'q, shuning uchun namoz o'qimayman. Ana birodarlar, parishta qana bo'ladi. Siz istig'for aytayotganingiz, gunohkorligingizni tan olayotganingiz, Allohning oldida o'zini pastligingizni tan olayotganingiz. O'shuning uchun Alloh taolo bir marhamati bo'lsa ajab emas. Demak, banda gunohini e'tirof qilib Allohdan kechirim so'rasa, Alloh kechirar ekan uni. Yana ozgina ochib yuboringlar shu derazalarda. Yana bir 5 daqiqa inshaalloh. Mana g'am qayg'ularni ko'tarilishiga sabab bo'ladi dedik. Man lazumal istig'for. Boya TVdagi hadisda keldi, man aksaral istig'for dedi. Istig'forni ko'paytirsa dedi. Bu hadisning ikkinchisida. De. o'ziga lozim tutsa deyapti. Lozim tutsa degani doim aytib yursa degani. Bir odam tahoratni o'ziga lozim tutadi-yu, doim tahoratli yurishga harakat qiladi. Endi bir odam tili istig'fordan to'xtamasligi kerak bo'ladi. Nimangiz kamib qolyapti? Nimangiz ketyapti? Va nimaga erishyapsiz? Bir fikr ko'ring, fikr qilib ko'ringda. Tutib oling o'zingizni. Mana vazifa birodarlar sizlarga ertagacha. Ertaga boshqa mavzuda o'tiramiz inshaalloh. Ertagacha vazifa sizlarga. Sinab ko'ringlar. Shunday qarasangiz tilingiz bekab turibdi-da. E, astag'firulloh deb bilan astag'firulloh ketdi. Yana bir muddat aytdingiz-da, yana bir qarasangiz tutib oldingiz o'zingizni, til yana bo'shab qoldi. E, 10 marta, 20 marta, 100 marta o'shaysiz bir kunda tilingiz to'xtab qolganligini. Tilimiz bilan topamiz ekan rizqimizni Alloh tomonidan. Lekin shu narsaga muhmal qaraymiz. Tushunarli bo'ldi vazifa. Necha marta o'zingizni istig'for etmayotgan paytda ushlab olar ekansiz. Istig'for insonlarda boshiga balo kelayotgan bo'lsa, shu baloni ko'taradigan amal. Fazilatlaridan. Va ma kana Allohu yu'azzibuhum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularni ichida turar ekansiz, modomiki yoshida ekansiz, Alloh ularga balo jo'natmaydi va Alloh balolamaydi bir qavmni modomiki ular istig'for aytib turishsa. Shahar ustiga balo kelayotgan bo'lsa, suv bosishi, o't bosishi, yer qimillashi kelayotgan bo'lsa, agar shahar ahli istig'for aytadigan bo'lsa, Alloh taolo bu baloni ko'tarar ekan. Boshingizga kelayotgan balo, mashinangizni urib olishingiz bormidi, pulingizni yo'qotishingiz bormidi, balomi bu? Istig'for aytayotgan bandani Alloh taolo balosini ko'tarar ekan. Oyat bor birodarlar bunga. Mana yomg'irda yog'ilishligi barakotni tushishligini aytdik. Insonni darajasini Alloh taolo ko'tarilishiga dalolat qiladi. Birodarlar, mana qaytib-qaytib aytyapmiz, o'zi-o'zidan bu musulmon odam yelkasida bo'lgan amallar bajarilishi kerak bo'lgan. Lekin albatta rizqimizga aloqasi borligini aytishimiz kerak bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avvalo oxirgi gunohlari kechirilgan zot men bir kunda dedi, bir hadisda 70 marta dedi, bir hadisda kuniga 100 marta istig'for aytaman dedi. Gunohlari kechirilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamki 100 marta istig'for aytgandan keyin biz insof qilaylik. Bu darslarimizdan olinadigan xulosa xotirjam hayot qana bo'ladi. Beg'am yashash mumkinmi degan savol bilan boshlaganmiz bu darslarimizni. rizqqa baraka kirsa, qalbimizga xotirjamlik kirsa, shu emasmi birodarlar? Bizni istayotgan narsa. Bu bu Allohni rozi qiladigan yo'lga yurishligimiz bilan bo'ladi. To'rtta darsda o'tdik. Tavakkul, taqvo, silay rahim, istig'for va tavba. Eslab qoldik akalar. Tavakkul qo'lingizdan kelgan sababni qilib turib, g'am qilmaysiz oxirini. Taqvo qilasiz, Alloh taolo 13 ta foyda berishini sanadik. Silay rahm qilasiz, umringizga, rizqingizga Alloh baraka beradi. Istig'for atasiz, yomg'ir beradi. Chaqa beradi, bola beradi, bog', anhor. Gunohlaringiz kechiriladi, darajangiz ko'tariladi, g'amlaringiz, mushkullaringiz oson bo'ladi. Demak, birodarlar, mana duoda o'qib yursang, mo e, chiqib qolyapti kitoblar. Mo duoda 100 ming marta kim o'qisa, bitta farishta kelar ekan peshanasiga. Kim mana duoni 20 marta o'qisa, birodalar mana sizlarga oyat hadisdan sodda. Endi qiyin emas, nimasi zo'r? Astagfirulloh va atubu ilayh. Qiyinmi? Mana birodalar, ertagacha sanab ko'raylik, qanday bir ta'siri bo'ladi. Keyingi darsimiz inshaalloh bu zaiflarga ihson degan mavzu bo'ladi. Bu ham albatta rizqimizga aloqasi bor bo'lgan mavzu. Zaiflarga ihson. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.